När vårsolen värme det ger Det droppar från taken i stan Du framför dig vidderna ser och tänker snart kommer den dagen då skidorna tar dig på tur långt bort ifrån jobbjäkt och stress du lyfter från vardagens grå, eller hur? Och kan knappast vänta tills dess Här har du sommar som vinter och allt det som fint är Natur som kan skänka dig ro och bakom fjällbjörkens grenar skymtar ripor och renar Du känner att här vill du bo på Långfjället massor av stigar och spår och över Spången vid Grövlan, du Salsfjället norr. Ja, både våren och hösten är gröver det skön trösten. Din längtan består år från år. När fjällheden färgas av höst och luften blir klar som kristall du tycker dig höra en röst som kommer från björk, gran och tall. Den kallar dig ut för att se hur underbart vackert det är. Du känner du vill både tåras och le Tänk att få vara med om det här Här har du sommar som vinter av allt det som fint är. Natur som kan skänka dig ro. Och bakom fjällbjörkens grenar skymtar ripor och renar. Du känner att här vill du bo. På Långfjället massor av stigar och spår och över Spången vid Glövland du Salfjället når. Ja, både vår våren och hösten är grövre grövelsjön trösten. Din längtan består år från år På Långfjället massor av stigar och spår och över Spången vid Grövland du Salfjället når. Ja, både våren och hösten är Grövelsjön trösten. Din längtan består år från år.